Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում հակարակորթի կրակոցից թեթև վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Հայաստանում ստեղծված իրադրության հետևանքով հակարակորթը ակտիվացել է։ Ներքին Սզնեքում կառուցվում է հանդիսությունների տուն։ Քաշաթաղի շրջանում նոր ջրագից է կառուցվում։ Մարտունու շրջվարչակազմում քննարկվել է շրջանում տիրող սանիտարահիգիենիկ վիճակը։ Հայաստանում վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկվի մայիսի 1-ին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ապրիլի 25-ին ժամը 17:10-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի Հյուսեյն ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոծից թեթե վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականի ծնված Մարտոն Նվերի Խերունցը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կոչը ուղված հայկական ու ադրբեջանական կողմերին ծանր հրետանին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծից հետ քաշելու լարվածության մեծացում թույլ չտալու մասին շատ կարևոր է։ Այս մասին ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը տեսականորեն կարող է օգտվել Հայաստանում տիրող իրավիճակից ճգնաժամից, սկսել ռազմական գործողություններ, բայց պաշտոնական Բաքուն դրան չգնա, որովհետև չի ստանա արտաքին աջակցություն։ Որևէ երկիր չի սատարի Բաքվին հնարավոր պատերազմում ոչ մեկը չի ցանկանա ներգրավել մի գործընթացում, որն ավտորիտար Ադրբեջանի կողմից ժողովրդավար Հայաստանին հարվածելու մեջ է կայանում, նշել է Տարասովը։ Բաքվում ապրիլի 29-ին կայանալիք Ֆորմուլա 1-ի մրցաշարը կարող է զսպող հանգամանք դառնալ Ադրբեջանի համար Ղարաբաղի հետ շփման գծում ռազմական գործողություններ չձեռնարկելու առումով։ Այս մասին ասել է գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա Ադրբեջանին այս փուլում հարկավոր չէ պատերազմ։ Նշենք, որ 2017 թվականին այս միջոցառումներից Ադրբեջանին ավելի քան 1 միլիարդ եկամուտ է ունեցել եւ մեծ ներդրումներ կատարել Ֆորմուլա 1-ի իր իրականացման համար Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը անդրադառնալով Հայաստանում վերջին օրերին կատարվող իրադարձություններին կոչ է արել գնալ օրինական ճանապարով ընտրել երկխոսելու ուղին։ Քայլը, որ մենք արեցինք, դրանով ապացուցեցինք ամբողջ աշխարհին, որ մենք կարգապահ ենք, մեր վարկանիշը բարձրացավ, հիմա մեր ազգով բարձենում է մեծ շնորհավորում։ Առաջին քայլը արվել է։ Հիմա ես մտածում եմ երկրորդ քայլի մասին, որ պետք է նորից օրինական ճանապարով գնանք, ասել է նա։ Արցախի հերոսը նշել է, որ ցանկանում է խաղ երկխոսություն լինի սեղանի շուրջ ոչ թե փողոցում լինեն գործողությունները, այլ միջազգային իրավունքի կարգով։ Ես կարծում եմ այդ երիտասարդությունը, որ դուրս է եկել իր խոսքը ասել է, գնահատականը տվել, հիմա իմ կարծիքով այդ ցույցերը հանրահավաքները պետք է կանգնացվեն, ասել է նա։ Տերտադևոսյանը նաև նշել է, որ Հայաստանում ստեղծված իրադրության հետևանքով ակտիվացել է հակառակորդը։ Պետք է մտածենք թույլ չտալ, որ ճշնամին գտնի մեր թուլությունը եւ օգտվի դրանից։ Մենք պետք է զգոն լինենք, մտածենք մեր սահմանների եւ զինվորների մասին, ինչը մի քիչ մոռանում ենք։ Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ Ասկերանի շրջանի ներքին Սզնեկ համայնքում իրականացվում է 200 տեղանոց հանդիսությունների տան վերակառուցման աշխատանքներ։ Համայնքի ղեկավար Էդուարդ Մուսալյանի խոսքով հանդիսությունների տունը փլված շենք էր, այն օգտագործման ենթակա չէր։ Խոսելով իրականացված աշխատանքների մասին, նա նշել է, որ փոխվել է շինության տանիքը, տեղադրվել են նոր դռներ եւ պատուհաններ, առաստաղը լրիվությամբ փոխարինվել է նորով, բետոնապատվել է հատակը։ Նրա խոսքով հանդիսությունների տունը նախատեսվում է շահագործման իրագործման հանձնել մինչև տարվա վերջ։ Քաշաթաղի շրջանում նոր ջրագից է կառուցվում հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ցիտերնավանքի գյուղական համայնքը Քաշաթաղի ուսիս արևմտյան մասում է։ Գյուղը շրջանը առաջին վերահայացած բնակավայրերից է։ Այժմ այստեղ բնակվում է 25 ընտանիք։ Գյուղի զարգացմանը մշտապես խոչընդոտ է հանդիսացել ռոռոկման ջրի պակասը։ Տարիների ընթացքում Հակարիի աջ չափով երկաթյա խողովակներով բռնկման ճուր բերվել էր գյուղ, սակայն այն ոչ բոլորին էր ասում։ Վերջերս աղավնոյի վրա կառուցվել են մի քանի հեկ։ Մեկ ամիս է ինչ Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից տանջուտի համար ռոռոկման նոր ճրագից է կառուցվում։ Գյուղում ցակավ է նաև խմելու ջուրը։ Ջրատարի կառուցման աշխատանքներն ընթանում են եւ ուսան կամրանը տանձությունները կկարողանան մշակել իրենց այգիներն ու բանկարանոցները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ այսօր Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 ավագ դպրոցում կայացել է ստեղծագործող երիտասարդներ մրցույթի հանրապետական փուլը նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին եւ մայիսյան երատոնին։ Նախարարության նախադպրոցական բաժնի վարիչ Աննա Այվազյանի խոսքով Ստեփանակերտից եւ հանրապետության շրջաներից մրցույթի մասնակցում է 11-ից 14 եւ 15-ից 17 տարեկան տարիքային խմբի 36 դպրոցական։ Մրցույթի նպատակը ըստ Աննա Այվազյանի շնորհալի եւ ստեղծագործող երեխաների բացահայտումն է, նրանց ստեղծագործական ունակությունների զարգացումն ու ինքնադրսևորումը։ Այսօր Արցախի թանգարանների աշխատողների համար մեկնարկել են վերապատրաստման դասընթացներ։ Այն կազմակերպվել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ։ Դասընթացները շարունակվելու են նաև վաղը, որի ընթացքում մասնակիցներն այցելելու են Շուշիի թանգարաններ եւ Տիգրանակերտ պետական պատմամշակութային արգելոց։ Մարտունու շրջվարչակազմում տեղի ունեցած խորհրդակցությանը քննարկվել է շրջանում տիրող սանիտարահիգիենիկ վիճակը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Սա համապետական նշանակության խնդիր է, ուստի պետք է ներգրավեն թե պատասխանատուները, հիմնարկների եւ տարբեր կառույցների ղեկավարությունն իրենց կոլեկտիվներով, թե տարբեր նշանակության եւ գործունեություն իրականացնող ծրագրերի տնօրենները եւ անհատներն Շրջակայքի մակրությունն ու հաճելի դեսքի ապահովությունը, ինչպես եւ բնապահպանությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուրի պարտականությունը, որին ուղված պետք է կատարվի ամենօրյա եւ հետեւողական աշխատանք։ Կորստակցության վերջում հանարարվեց շրջանի համակների ղեկավարներին։ Յուրաքանչյուր շաբաթ համակներում կազմակերպել շաբաթօրյակ, ընդգրկելով հիմնադրամարկությունների եւ կազմակերպությունների աշխատողներին, համանքի բնակչությանը տնակման աշխատանքներ իրականացնել համայնքի տարածքում եւ համայնք տանող ճանապարհների շրջակայքում, կազմակերպել աղբահանությունը ստեղծել հսկիչ խմբեր համայնքի աշխատակազմի աշխատողների, ավականու անդամների, բուժկետի աշխատողի եւ անասնավորի մասնակցությամբ ուղղությամբ։ Բարբերաբար ստուգել կատարված ծառմակրման աշխատանքների որակը, միջոցներ ձեռնարկել մակրության պահպանման հանդեպ։ Ախտահանության կանոնների խախտողներին օրենքով սահմանված կարգով ենթարկել վարչական պատասխանատվության։ Հավատացած եմ, որ ժամանակի հետ մեր բնակչության գիտակցության մեջ կամրագրվի այն կարևոր գիտակցումը, որ մակրությունը պիտի սկսի շրջապատից եւ գրի ամենօրյա բնույթ։ Մակուր հաճելի տեսքով հայրենիք ունենալը պետք է լինի յուրաքանչյուր բնակչի ներքին պահանջը որի ապահովման համար ամեն մեկը պետք է իր ներդրումն Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ընթարաչելով իրեն ուղված առաջարկին ապրիլի 25-ի ողջ օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը խորհրդակցությունների շարքի անցկացրել խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացիչների, ինչպես նաեւ հասարակական քաղաքական գործիչների հետ քննարկելու համար երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ դրանից դուրս գալու ուղիները։ Քննարկումների ընթացքում բոլոր մասնակիցները համակարծիք են եղել, որ բարձրացված հարցերը պետք է լուծվեն համադրության շրջանակներում, ներառելով բոլոր նոր համադրական գործընթացները, ընդཐུպ մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, անհրաժեշտության դեպքում մինչ այդ փոփոխություններ կատարելով ընտրական օրենսգրքում եւ համադրության հետ կապված օրենքներում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք հերախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկվել է հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունների օրակարգը։ Զրուցակիցներին անդրադարձել է նաև Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին եւ նշել, որ բոլոր գործընթացները պետք է ընթանան սահմադրության պահանջների շրջանակում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. «Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սամադրական օրենքի 140-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հայտարարում են, որ վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկվի մայիսի 1-ին ժամը 12-ին իրավունքի ուժով գումարվող ազգային ժողովի հատուկ նիստում»։ Երեք տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամների հանդիպումը պաշտոնաթող վարչապետ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հետ։ Սերժ Սարգսյանը խմբակցության անդամների մանրամասն ներկայացրել է իր հրաժարականի պատճառները եւ խոսել ազգային ժողովում աշխատելու տարբեր ձևաչափերի մասին, հորդորելով ամեն ինչում առաջնային նշանակություն տալ ներքին կայունությանն ու երկրի անվտանգությանը, ինչը ցանկացած որոշման դեպքում կարելի է իրականացնել միայն հանրապետական Հայաստանի միասնության շնորհիվ։ Խմբակցության անդամները վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հետ քննարկել են ներկա քաղաքական իրավիճակը եւ հնարավոր զարգացումները։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կուսակցության ղեկավար մարմիններում սկսել կուսակցության նախագահի փոփոխության հարցի քննարկումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն հայտարարություն է տարածել նշելով, որ քաղաքական ներկա իրավիճակում ճիշտ է համարում դադարեցնել իշխանական կոալիցիային իր մասնակցությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. ազգային ժողովը պետք է ընտրի ժողովրդի վստահությունը վայելող վարչապետ, որի ձևավորած կառավարության մշակած պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը ներառող ծրագիրը պետք է նպատակ հետապնդի լիցքաթափելու ներքաղաքական լարվածությունը, հաղթահարելու քաղաքական ճգնաժամը, հստակ առաջնահերթություններ նախանշելով երաշխավորությունը թակավորելու կուտակված խնդիրների լուծումը լիարժեք ժողովրդավարական պայմանների ապահովմամբ նախապատրաստելու եւ անցկացնելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունն ընդդիմադիր ցույցերի եւ երթերի կազմակերպիչներին գործող իշխանությունների հետ կառուցողական երկխոսության կոչ է անում։ Այս մասին նշված է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմը ընդդիմադիր ցույցերի եւ երթերի կազմակերպիչներին գործող իշխանությունների հետ կառուցողական երկխոսության կոչ արել, ընդգծել, որ ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի բացառապես սահմանադրական դաշտի եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների շահերի շրջանակներում։ Նաեւ երկրի կյանքին նոր